You're from Singapore. How many of you? Four, two, just two. Do you have anything you want to give to the monks? Yeah. Nothing. Okay. เอาทีละขวดนะทีละขวดเนี่ย oh, ก่อนตั้งไว้นะอาจจะเปิด there just put it there ตั้งไว้ Only two of you this time? Yes. Are you uh, family together? Yeah. Yes. family. Uh, how many days you staying here this time? Uh, five days. Five days. Five days. When you going back? Tomorrow. Tomorrow. just to go to two temples. Uh, what did you do at Wat Buñyawan? Dana. Dana. And do you have a chance to talk with the Ajahn? Oh yes. Mm. He has a translator for you. Yes, Ajahn. Ajahn what? Ajahn Te. Ajahn Te. This a uh, Thai monk or? no, it's the Eurasian. Eurasian. Mm. เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาได้ไหมเดี๋ยวไปไปนั่งรอทางทางนู้นทางศาลานู้นก่อนนะ Ajante, how long has he been ordained, you know? 21 years. What nationality? Yeah. European? Uh, UK. American. American. Mm. ถ้าต้องการหนังสือซีดี ก็หยิบได้นะ มีหนังสือซีดีแจกส so you take it as a an undertaking for you to come every once in a while. Yeah, if time permits, and uh, because they have to take leave. Uh-huh. Yeah, if they can, yes, we would like to do it. Well, we, well, we can still do it. <laughs> so your main goal is to to do make dana. Yes, dana. And listen to dhamma. Uh, yes, yes. Mm. Have you practiced? How much? sir. You keep the sila, the panchasila. Uh, no. See, a long way to go. Hmm. So you cannot keep the five precepts regularly. Yeah. Might be able to keep some, but three. Uh, you still have to drink. You, you drink alcohol? No. You, but you might say a little lie here and there. You don't kill anybody. Killing. killing. No killing. No small insects, ants, <laughs> mosquitoes. Mosquitoes, no. And ants sometimes, yeah. Uh, you don't steal anybody's money. You don't steal. Steal. No. You don't commit adultery. No. So you have quite a lot of precepts. You have you don't kill, you don't steal, you don't commit adultery. So you might lie just a, bit, a little bit here and there. Basic lie. Uh, basic lie. He cannot tell the truth all the time. I, I just also like maybe to ask about um, this thing called animal liberation. Animal liberation. Yes. Um, I think in the time or rather in Buddhist, it's not a practice, right? Liberate like like letting the fish go yes. into the water. Yes. It's part. It's a. It's, it's part of dana practice dana, to give life, to give freedom to those who are in captivity. Like the King of Thailand will pardon people who are in jail. So this is part of dana, to give freedom. But what if it is being chased to let go? You buy from this seller to let go. Is it okay? Let go of what? to to buy. Yeah, yeah, it's the same thing. You go to the market and you buy fish that are still alive that would be killed if they if you don't buy and then liberate them. So you. So when you have when you practice, um, let's say it's liberation of fish, you don't eat fish. Unnecessarily, You can still eat dead fish, as long as you don't kill them yourself or uh, tell other people to kill for you. Like if you go to the if you go to the supermarket and they have fish that's already, that's already killed and packed in the freezer and refrigerator, you can buy those and and eat them. You must just you just must not kill the the fish yourself. Uh, tell people to kill it for you. Like if you go to the shop today and say, I would like to have one kilo of fish tomorrow, you cannot do this. Oh, now in, in restaurants, sometimes they have live fish. You don't tell, you don't go tell them to point at that fish and say, you want that fish. But if you go and you tell them or ask them, please give me fish that that's already dead. Don't kill any fish for me. Yeah. So is it the same when I order, let's say, 100 kg of fish, and then I go and liberate them? Uh -huh. it's, it's not right, right? Is it right? Yeah, it's right. Yes. But when you order, when you order, you actually ah, have the fisherman to catch. Oh, you don't order. You go buy something already there. Oh, the already there. Yeah. Already there. Right? In the market, ready to be killed. Oh. Yeah. You don't go tell somebody to go catch fish and then then you liberate them. Yeah. It's like uh, you go to a slaughterhouse and then you buy the cows that they're gonna slaughter, and then you let that cow you bought to live, allow it to live freely. Yeah. What happened to your friend? Oh, she's busy, but we will be up again two weeks later. Mm-hmm. We I'll be up with her again. Mm-hmm. We couldn't get all the time together. Yeah, before you used to come four or five people with you. Um, yes, before we have uh, five. The other couple, they are your friends or are they? Yes, they? friends. Mm-hmm. I think they came by themselves one time. Yes, yes. Yeah. Yeah. Uh, the doctor and mother. Mm-hmm. Her mother, she brought the mother here to see what she has been doing. Mm-hmm. Yeah. Just like I came first and I brought him to let him know what I have been doing too. Uh, yeah. Mm. So you should you, you should do more if you can increase your your practice, do more dana, do more sila. If you can keep the five precepts, maybe on on on your day off, you should keep the eight precepts. Add three more precepts to your uh, to your list. Don't eat after midday no, no entertainment, no watching TV, going out to movies, going out to. but what if it is due to health that we cannot eat uh, before twelve? Well, you can, you, you, you can, you can, you can. If it's due to health, I can eat after twelve. You can eat any time, but just not keeping that precept. That's yeah. all. So you you have to. So instead of keeping the eight precept, you keep the seven precept instead. There's no excuse for not keeping the precept. But if you don't want to keep the precept, it's okay. No, no one. You know, keeping the precept is good for you. The eight precept is good for your meditation practice because if you don't have to eat after midday, then you don't have to worry about eating then you can concentrate your mind on your meditation practice. But if you're gonna eat in the evening, then you won't be able to concentrate on your practice because you will be thinking about what am I going to eat this evening, yeah. and you will keep waiting for the time to eat instead of meditating. But if you don't eat after midday, then you, there's not you don't have to worry about eating worrying about where to get your food or cook your food. But what if it's for someone who has to do the cooking for the family? Well, then you are. to think about food. Well, you have to let somebody else cook for themselves. Yeah. If you want to keep the precept, you just have to make a choice. Oh. Yeah. Or you make arrangement, have, have someone to to replace you. You know have someone to do the cooking for you. Like when you come here, what happened to to what you you normally do back home? Yeah. Okay. So. So yeah. So they can. Yeah. But you have you tend to have the excuse not to keep the precept because you have uh, this or that engagement but when you want to go on a holiday, you can then you don't use that as an excuse for not going on holiday. See, see, see how how how clever your defilements are. If you want to keep your precept, your defilements say, "Oh, you cannot do it because you have engagement, you have responsibility." But if you want to go on a holiday for two weeks, then there's no no problem. You can go. See, see what I mean? Okay. So you should uh, think uh, like when you go to holiday, you know. When you go on holiday, you can you you can forget about all your engagement, right? All your work, everything. Somebody will do it for you. So it's the same way when we keep the precept, just think that you are on a holiday, you're going on holiday, Buddhist holiday. <laughs> Keep, we normally keep the precept on the Buddhist holiday. See, every every week we have one day called Buddhist holiday. They call Observance Day, where where lay people will stop working. In Thailand, before we used to follow the Thai calendar, the lunar calendar. So people will stop working on on observance day, so they can have time to go to the temple, to to give dana, to keep the precepts, and to listen to dhamma talk, and to meditate. Some will stay overnight at the temple. This is the the instruction of the Buddha that we should not forget the mind. We have two responsibility, one to the body, the other to the mind. We have six days we given to the responsibility of the body. We work six days to find food, to find shelter, to find medicine, uh, to find clothing for the body. So on the seventh day, we should work to find uh, what you call bunya for the mind. Bunya is like the food for the mind, like the clothing for the mind, like the shelter for the mind, and medicine for the mind. Dana is is is like food for the mind. When you give dana, you feel full, you feel fulfilled, you feel good, you feel like you have eaten a meal. And if you can keep the precept, then you it's like having good clothing to put on, because if you are uh, if you keep the precept, then you you are, you look good, your mind look good, you are beautiful inside, you know because people like people who keep the precepts. Yeah. If you have to choose between people who keep the precept and don't keep the precept, who would you choose to be your friend? You would choose people who have the precept because they are beautiful people, right? They have like they have beautiful clothing. So sila is comparable to clothing for the mind. Dana is like food for the mind. And samadhi is like housing for the mind. Because when you meditate, your mind becomes calm, then it is protected from all, all kinds of uh, dukkha. When you meditate, your mind becomes calm, then you lose, there's no worry, no anxiety, no and no restlessness, no, no sadness. Yeah. So it's like a, a protection from dukkha, like the house we protect the body from the the all kinds of danger, like the danger from the weather, danger from bad people. You need to have a house to to protect your body. And when your body gets sick, you need medicine. When your mind gets sick, you need you need wisdom. or panya. panya will. When you're not happy, if you have panya, you can get rid of your unhappiness, because your unhappiness is caused by your own desire. Of course, it takes time. It's like it takes time to to find medicine to cure your body. But we are fortunate we have someone who already found the medicine for us. The Buddha found the medicine. All we have to do is to apply the medicine by developing mindfulness and listen to Dharma talks. Then you'll know that when you're not happy, it's because of your own desire. You're not happy with your husband because you want him to do something for you and he said, no, he has to go and do something else. Then you're not happy, see. But if you say, if you switch your mind, say, okay, no problem, yeah. I, if you don't want to do it, it's all right, you know. I can change my desire. I can stop my desire. Then there, you, then you won't feel unhappy. So this is what the Buddha want us to do on our day off not going on a holiday, not going shopping, not going to entertainment venues, yeah, to have fun, to have enjoyment, just which is a brief enjoyment, and doesn't help you when you are sad or unhappy. But if you come to the temple regularly and practice meditation, listen to Dhamma talk, keep the precepts, and give dana, you will have protection for your mind. Your mind will not uh, be af affected by bad feelings, by dukkha. So this is what used to be in Thailand, but nowadays the the world has changed. Now we instead of having our day off on Buddhist Observance Day. We follow the international holiday on Saturday and Sunday. So the the calendar doesn't uh, the same on your day off Saturday and Sunday. Sometimes it's not observance day. Like this month, we have observance day on on Wednesday, I think, this coming Wednesday. So it doesn't fall on a Saturday and Sunday. So people have to go to work on Wednesday. So they cannot come to the temple and practice Dhamma. So their mind becomes uh, neglected and they become unhappy even though they have so much more than what they, their parents and grandparents used to have. But what they have it doesn't help the mind. They, they have more money, they have more things, but this thing cannot help to make the mind happy or get rid of the mind uh, sadness or worry and anxiety. In fact, these things create more worries and anxiety. The more you have, the more you become attached to what you have and the more worry you will get because you want to protect what you have, to keep what you have. But everything that you have, you're gonna lose them one day. But people don't know that. They don't think about it. They keep thinking they're gonna have to have this thing all the time. They cannot live without them, you know. So as soon as they lose something, they become very unhappy. But if you came to the temple regularly, you will be told by the dharma talk that you must not cling to anything because everything is temporary. Yeah. Everything comes and goes and nothing remains the same. Thing can change all the time. Yeah. So if you know that, then you try to adapt your yourself to the changing circumstances and when you can adapt, then it it will not cost you any any problem. The problem is we don't want to adapt to the changing conditions. Yeah. Like when you lose your husband, you don't want to re, uh, change your you want you don't want to adapt to the new situation. Then now you're single again. You know? you're not you you don't have a a husband anymore. Your mind still wants to have a husband. Your mind still wants to have everything like it used to be. And when you have this desire to have it the way it used to be, you will become sad. Every time you think of your husband who passed away, you will become sad. But if you've been told that you have to be single again one day, then you try to get yourself prepared for that situation and, and when the situation comes up, then you can adapt easily. So that's the benefit for coming to the temple regularly. Yeah. yeah. Have you been to Wat Pa Le Lai? Yeah. I heard they they still have chanting and dharma talks in the. they do have they have meditation classes every evening or just some evening? I think they do have like classes ongoing uh, mm. for children, uh. for children and adults. So it's not all for children. So you have anything else you want to? Okay. You want to continue sitting here or you want to go home? Okay, then uh, I'll give the anumodana now. Okay, เดี๋ยวจะให้พรน่อยนะ เดี๋ยวเขาจะกลับไปเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อ ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุ สังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุ สัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังเดี๋ยวโอเค good luck to you and see you next time see you soon okay เขาสาบินมาจากสิงคโปร์เนี่ยมาทำบุญนะมาบ่อยปีหนึ่งมาสองสามครั้งอย่างทนี่สิงคโปร์ก็เหมือนเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยบินกันชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วมาอยู่ห้าวันมาทำบุญ อยากจะมาทำบุญ มาจากที่ไหนกัน กรุงเทพครับ กรุงเทพเหรอครับ เคยมาป่ะ ไม่เคยครับแต่แล้วอะไรโดนบันดาลให้มาที่นี่วันนี้ ได้อ่านบทธรรมะของพระอาจารย์ในเฟซบุ๊กครับอ๋อไปเจอเขายังไง มีคนแชร์ไปเลย มีคนแชร์มาอ่าแล้วเป็นไงชอบใจเลย ครับอ่า เข้าใจเคยติดตามถ่ายทอดสดบ้างไหมถ่ายทอดสดยังไม่ได้ดูครับนี่ก็มีถ่ายทอดสดทุกวันนะบ่ายสองโมงถึงสี่โมง โดยประมาณมีทั้งเฟซบุ๊กมีทั้งยูทูบแต่ถ้าไม่ได้ติดตามสดก็ดูคลิปย้อนหลังก็ได้ เขามีเก็บไว้ มีอะไรอยากจะถามไหมมีครับถามมาพอดีว่าผมก็แฟนนะเคยปฏิบัติครับ แล้วก็พอไปปฏิบัติสถานที่ปฏิบัติแห่งหนึ่งพอปฏิบัติเสร็จแล้วอ่ะมันเกิดความเครียดจนมันเออเลอร์ไปเลย ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับอและปัจจุบันนี้ก็ยังกินยาอยู่ก็แต่ว่าอยากจะกลับมาปฏิบัติ ที่แต่หมอเขาบอกว่าให้งดการปฏิบัติผมก็เลยอยากจะมาถามว่ามันมีวิธีไหนที่จะให้กลับมาปฏิบัติได้เหมือนเดิมไหมครับ ก็ต้องสร้างสติขึ้นมา ปัญหาคือเราไม่มีสติกันถ้าปฏิบัติไม่ถูกแล้วไม่มีสติ เวลาไปเจออะไร มันก็ทำให้ใจเราแตกได้ทำให้ใจเราเสียได้ยัง คราวที่แล้วที่ไปปฏิบัตินี่เขาสอนให้ฝึกสติก่อนหรือเปล่ารู้จักพุทโธพุทโธไหมเป็นลักษณะปิยาบทย่อยครับ เออมันไม่พอหรอกมันต้องคอยควบคุมความคิดตลอดเวลา ถ้าเรามีพุทโธ พุทโธอยู่นี่มันก็จะไปคิดอะไรไม่ได้ หรือเวลาเรานั่งแล้วไปเจออะไร ถ้าเรานั่งแล้วเรามีพุทโธอยู่นี้มันจะไม่เจออะไร มันจะสงบ มันจะเย็น จะสบาย แต่ถ้านั่งโดยไม่มีพุทโธนี่เหมือนนั่งปล่อยให้จิต มันคิดไปจินตนาการไป เดี๋ยวมันก็ไปคิด นู่นคิดนี่เป็นนู่นเป็นนี่ไป มันก็เลยพอไปเจออะไรน่ากลัวหน้าอะไร มันก็ตกใจเสียสติได้ งั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องต้องมีสติคอยควบคุมใจ พุทโธเนี่ยดีที่สุด การดูเรียบท นี้ถ้าสติเราไม่มีกำลังมากพอเราดูไม่ได้ละดูแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มันก็วะจิตมันก็แสดงอะไรออกมา โดยที่เราไม่รู้สึกตัว แล้วก็จะหยุดมันไม่ได้ ถ้าเรามีพุทโธนี่เราหยุดมันได้ พอมีอะไรขึ้นมาเราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป อย่าไปสนใจกับสิ่งที่มาปรากฏให้เรารับรู้ เพราะการนั่งสมาธินี้ เราไม่ต้องการรู้อะไร ไม่ต้องการเห็นอะไร เราต้องการความสงบ ต้องการความว่าง จิตมันจะสงบมันจะว่างก็ต้องมีพุทโธนี่แหละ คอยหยุดจิต จิตมันชอบผลิตเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ย จิตมันชอบฉายหนังให้เราดูหลอกเรา สร้างอาการอะไรต่างๆ ขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิใช่ไหม นั่งไปแล้วมีอะไรต่างๆ ปรากฏขึ้นมาใช่ไหมคือไม่ได้ปรากฏไว้คือเป็นลักษณะของการเข่งปฏิบัติเกินไป อ่ะครับ เข่งจัง ถ้าเข่งมันก็ดีแต่ถ้ามันปฏิบัติถูก ยิ่งเข่งก็ยิ่งดีเข่งแบบไหนมันถึงทำให้เครียดอ่ะไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะ คือลักษณะของการปฏิบัติเหมือนอย่างหนอก้าวหนออะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็แบบว่าต้องถูกสเต็ปของของพระอาจารย์ที่สอน และทีนี้ถ้าไม่ถูกก็เครียด ครับแล้วถูกจี้แล้วทีเนี้ยไปอยู่เป็นคอร์สสิบห้าวันปฏิบัติตามลำพังนะครับ ก็ตอนที่ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เงียบแต่พอกลับมาสู่ภาวะปกติ มันมีเสียงดังจนรับไม่ไหวอะครับ ก็เลยเออเลิกไปครับเสียงดังจากที่ไหน จากข้างในหรือข้างนอกจากดังไงก็เสียงธรรมดาอย่างนี้เลยแล้วมันดังยังไงเมื่อก่อนก็อยู่กับมันได้ ทำไม ตอนนี้อยู่ไม่ได้่ะจิตเราไปไปรังเกียจมันขึ้นมาเองเนี่ยอยากจะได้แต่ความเงียบความสงบพอได้ยินเสียงหน่อยก็เกิดอาการขึ้นมาใช่ไหมเป็นยังไง อยากจะให้เงียบอยากจะไม่มีเสียงความอยากมันก็เลยทำให้เราเครียดเราต้องอยู่กับความจริงตูบเสียงกลิ่นรสมันเราไปห้ามมันไม่ได้ มันจะเกิดมันจะดับ มันจะมามันจะไป ถ้าเรามีสติเราก็รู้เฉย ๆ ไป อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ มันก็ไม่เครียดเข้าใจไหมเครียดเพราะเราอยากใช่ไหมอ่า เราไปแล้วเราไปสั่งมันได้ป่ะอ่าเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปสั่งมันได้ป่ะ แล้วทำไมเราอยู่กับมันได้ ก็เพราะว่าเรายอมรับมันใช่ไหม เสียงมันก็เหมือนกันเสียงมันก็บนฝนฟ้าอากาศเราอย่าไปสั่งมันเลยเราอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็อยู่กับมันได้เข้าใจไหมอ่า การปฏิบัตินี้มันมีสองขั้นขั้นแรกคือสติ ขั้นที่สองคือปัญญา ปัญญาต้องรู้ว่าทุกอย่างที่มาเรามาสัมผัสรับรู้นี่มันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ บางอย่างก็ควบคุมได้ บังคับได้บางอย่างก็ไม่ได้ อย่างไหนที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ เราก็ต้องปล่อยวาง อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อย่างแฟนเรานี่บางทีควบคุมได้ใช่แต่บางทีก็ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมถ้าควบคุมได้ก็ควบคุมไปควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไป แล้วเราจะไม่เครียดที่เราเครียด เพราะเราไม่ยอมปล่อยเขาเวลาที่เราควบคุมเขาไม่ได้ ยังอยากให้เขาเป็นอย่างตาอย่างใจของเราอยู่อย่างความอยากตามความอยากของเราอยู่ เราก็เลยเครียด ถ้าเรายอมรับทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้ ว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้ คนเขาจะด่าเราเราห้ามเขาได้ปะเอเขาจะชมเราเขาจะรักเราเราไปห้ามเขาได้ปะเอเราก็เฉยๆไปอย่าดีใจ เขารักเราก็อย่าไปดีใจ เพราะเดี๋ยวก่อนเขาเปลี่ยนไป เขาไม่รักเราก็จะเสียใจเองเพราะไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมคำว่านิจังแปลว่าไม่มีอะไรแน่นอน เขารักเราวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะเกลียดเราก็ได้พอเขาเกลียดเราเราทำใจได้เปล่าคนที่เคยรักเราแล้วก็มาเกลียดเราไงเนี่ยการปฏิบัติเพื่อให้เราทำใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรคงเส้นคงวาเหมือนเดิมตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ร่างกายเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วย เดี๋ยวก็หาย เดี๋ยวก็แก่ลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ตายเรามาฝึกมาสอนใจให้ให้ทำใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง เราไปห้ามมันไม่ได้ ไปสั่งมันไม่ได้ บางอย่างก็สั่งได้ บางอย่างก็สั่งไม่ได้ สิ่งที่เราสั่งไม่ได้ เราก็ต้องทำใจให้ได้ แล้วเราจะไม่เดือดร้อน เขาสอนนี้บ้างหรือเปล่าฮะไม่ได้สอนหรือสอนแต่เราไม่ฟัง ไม่เชื่อ การปฏิบัติก็ให้เราปล่อยวางทุกอย่าง อะไรที่ไม่ใช่ของเราอะไรที่ไม่เที่ยงปล่อยมันไป ไม่มีอะไรมันเป็นของเราทุกอย่าง ทุกอย่างมันเป็นดินน้ำลมไฟของมาจากดินน้ำลมไฟอย่างนั้น ร่างกายนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟ บ้านช่องข้าวของต่างๆก็เป็นดินน้ำลมไฟมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับ นี่คือปัญญาเข้าใจไหมเอ๊พอเรามีความอยากเราก็เครียด เวลามันมันจะไปเราไม่ยอมให้มันไป เราก็เครียดขึ้นมา เวลามันมาแล้วเราไม่ต้องการให้มันมา เราก็เครียดเอง เี่ยเราต้องปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันไปอย่าไปยึดไปติดมัน แล้วเราจะไม่เครียดวิธีที่จะปล่อยก็ต้องพุโทโธพุโทโธทำใจให้เฉยๆอย่าคิดอะไรกับอะไร ทั้งนั้นปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของมัน เราก็ไปอยู่ที่นิ่งๆเงียบๆของเราคนเดียว สงบสบาย อยู่ในสมาธิแล้วใจเราจะเย็นจะสบาย พอออกมาเราก็พยายามรักษาให้มันเย็นสบาย โดยการที่ไม่ไปยุ่งกับเรื่องราวต่างๆ ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ อย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงเราก็รับมันไป เสียงจะดังก็รับมันไป เสียงจะหายไปก็รับมันไป เฉยๆไว้ การนั่งสมาธินี่เป็นการฝึกทำใจให้เฉยๆ ให้ปล่อยวาง ถ้าต่อไปเวลาเราเจออะไร เราก็จะได้รู้ว่าการเฉยๆปล่อยวางเนี่ย ดีที่สุดสบายที่สุดมีความสุขมากที่สุดนะลองไปทำดู ลองฝึกสติขึ้นมา พุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่ใช้ได้ทุกตลอดเวลานั่งสมาธิก็พุโทโธได้ อยู่ในเดียบทต่าง ๆ ก็ใช้พุโทโธไปได้ ง่ายกว่า สบายกว่า พุโทโธเพื่อไม่ให้คิด เพื่อไม่ให้อยากแต่นั้นแหละ เพราะถ้าคิดอยากแล้วมันจะทุกข์มันจะเครียดแล้วมันจะไม่สงบมันจะฟุ้งซ่านลองหัดพุดโทโธไป ไม่ต้องดูลม พุโทโธนี่ไม่ต้องเกี่ยวกับลมท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมา ก็พุโทโธไปเลย เนี่ยปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย ไม่ต้องไปวัดอยู่ที่ไหนก็พุโทโธได้อาบน้ำกก็พุโทโธ ล้างหน้าก็พุโทโธ แปรงฟันก็พุโทโธไป แต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไป อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ คนนั้น คนนี้ ถ้าจะคิดก็คิดแต่เรื่องที่จำเป็นจริง ๆ เรื่องงานเรื่องการแต่อย่าไปคิดเรื่องเพ้อเจ้อเพ้อฝันต่าง ๆ อยากไปอยากได้นู่นอยากได้นี่ อยากเป็นนั่นเป็นนี่หยุดมันด้วยพุทโธแล้วใจจะเย็นจะสบายเข้าใจไหมอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็แสดงว่าผมก็กลับมาปฏิบัติได้เหมือนเดิม ได้ ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ตอนนี้คุณก็เป็นปกติอยู่ไม่ใช่คือผมว่าปกติครับแต่ทีนี้หมอเขาบอก คือแฟนผมมาเป็นครับพอดีหมอเขาบอกให้หยุดปฏิบัติการปฏิบัตินี่มันถ้าปฏิบัติถูกต้องมันมันดี มันเป็นการรักษาใจมันไม่ปฏิบัตินะไม่ดีถ้ามีสติแล้วใจมันก็จะสงบสบายเย็นมีความสุข ถ้าไม่มีสติ เดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาเดี๋ยวก็เครียดขึ้นมาความเครียดมันเกิดจากใจที่ไม่สงบ ใจที่ไม่มีสติควบคุมความอยากความคิดต่างๆปล่อยให้คิดแล้วก็อยากพออยากแล้วก็เครียดขึ้นมา และจำเป็นไหมที่ที่ผมต้องต้องนั่งเป็นรูปแบบหรือว่าให้พูดโทนั่งได้ก็นั่ง ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็พูดโทไปก่อนได้ นั่งเวลาไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งหลับตาพูดโทพูดโทไปเท่านั้นเอง ไม่ต้องดูลมอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจลมไม่สนใจอริยบทให้สนใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันง่าย ไม่อยากจะสอนยาก ๆเอาแบบง่าย ๆ ก่อนให้ท่องพุทโธไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันคิดไม่ให้มันอยาก แล้วมันก็จะเย็นจะสบายจะเบาเอาไปทำดู ทางนี้มีอะไรไหมราจะขับเรียนตามว่ามาอยากถามเรื่องเกี่ยวกับเอคุณใสครับ อ๋อ เราไม่รู้เราอย่าถามเราเลย คุณสายก็เรื่องของคุณสายเราอย่าไปยุ่งกับมันก็มันมันก็ไม่มายุ่งกับเราศาสตร์ใดต่าง ๆ นี้มันไม่ได้เป็นศาสตร์ที่จะมา ดับความทุกข์ใจเราได้ อย่าไปสนใจมันถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันมายุ่งกับเราอย่างเงี้ยมันไม่มาหรอก เราก็มี เราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน มันไม่มายุ่งกับเรา มันมันมา มันตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเข้าใจไหมอ่าถ้าเราอยู่เฉยๆ พุโทโธพุโทโธไปเรายึดติดอยู่กับพระพุทธ พระรัตนตรัยแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเพื่อกฎแห่งกรรมอย่างเดียวพอ ดีชั่วอยู่ที่การกระทำของเรา ไม่ได้อยู่ที่การกระทำของคน อื่น คน อื่นจะทำคุณสายกี่กี่ล้านครั้งกี่พันครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนกฎแห่งกรรมได้ กฎแห่งกรรมนี่เป็นตัวที่ที่ชะตาของเราอย่างแท้จริง เราทำดีมันต้องดีทำชั่วมันต้องชั่วนั้นอย่าไปทำชั่วทำแต่ทำความดีไป แต่ในขณะที่เราทำความดีเรายังอาจจะรับผลไม่ดีก็ได้ เพราะเราเคยทำความชั่วมาก่อนในอดีต มันกำลังรับผลของความชั่วอยู่เข้าใจไหมอ่ามันไม่ได้เป็น เพราะว่าเราทำความดีแล้วไม่ได้ดี เพราะมันเหมือนปลูกข้าววันนี้ มันจะให้มันโตวันนี้เลยหรือเปล่าใช่ไหมอ่ามันก็ต้องใช้เวลากว่า ผลของความดีมันจะโผล่ขึ้นมา แต่มันโผล่ทันทีก็ที่ใจเราเนี่ย ทำความดีปั๊บเราก็มีความสุขใจขึ้นมาทันที รักษาศีลได้เราก็มีความสุขใจทันที นั่งสมาธิได้ใจสงบ เราก็มีความสุขใจทันที พอเรามีความสุขใจแล้วใครจะมาทำอะไร มันก็ไม่สามารถน้มล้างความสุขใจของเราได้เข้าใจไหมคุณสายวิเศษขนาดไหน มันก็ไม่สามารถมาลบล้าง ผลที่เกิดจากการทำของเราได้ในใจของเราผลที่เกิดขึ้นในใจนี้ไม่มีใครมาลบล้างได้ เราทำบุญปั๊บเราก็มีความสุขใจขึ้นมาทันทีเรานั่งสมาธิได้ เราก็มีความสงบมีความสุขใจขึ้นมาทันทีเรารักษาศีลได้เราก็มีความสุขจากการรักษาศีลทันที ไม่มีใครมาเปลี่ยนได้ ต่อให้ทำคุณสยยังไงมันก็ไม่สามารถมาล้มล้างความสุขใจที่เกิดจากการทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาได้ เราคิดไปเองเขาว่าไปแล้วก็เชื่อเขาอ๋อมึงไม่ได้นู่นไอ้นี่ก็เพราะมึงถูกเขาโดนทำอย่างนู้นทำนี้ก็เชื่อเขาไปใช่ไหมมึงไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศก็ ถูกก็ก็หาว่าโดนคุณใสนะก็เชื่อเขาความจริงมันยังไม่มีเหตุที่ทำให้เราได้เลื่อนขั้น ก็ไม่ได้ ถึงเวลามันจะได้มันก็ได้เองอะใช่ไหมอ่าเห็นคนเรียนหนังสือก็ต้องเรียนไม่จบเสียโดนคุณใส่ถ้าเรียนไปตั้งใจเรียนหนังสือไปโรงเรียนทั้งวันมันก็ต้องจบได้แหละใครจะมาทำคุณใสยังไง มันก็ทำไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่ไปเรียนสักอย่าง มันก็ไม่จบนะพอไม่เรียนก็ไปอ้างว่าถูกก็ทำคุณใสมันไม่ใช่หรอกเพราะตัวเองขี้เกียจเรียนมากกว่า ไม่อยากจะไปโรงเรียน อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่น เข้าใจไหมมันไม่ดีหรอกในเรื่องคุณสายเรื่องอะไรต่าง ๆ เนี่ย เป็นเรื่องความงมงายอย่างมันก็คนทำคุณสายได้ มันก็มันก็ต้องเป็นเจ้าโลกได้สิทำให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นทำให้คนนี้เป็นอย่างนี้ได้แล้วตัวมันเองเป็นยังไง ตัวมันเองก็ยังต้องมาทำอาชีพคุณสายอยู่เนี่ยทำไมมันไม่ไม่ทำให้มันเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปซะเลยใช่ไหมอ่า มันมันไม่ไม่ใช่เรื่อง การจะได้อะไร เป็นอะไรมันอยู่ที่กรรมคือการกระทำของเรา การกระทำทางกายวาจาใจนี่แหละ เป็นตัวที่จะทำให้เราดี หรือชั่ว เจริญหรือสุขเจริญเจริญหรือเสื่อม สุขหรือทุกข์เป็นใหญ่เป็นโตหรือตกอับนี่มันก็อยู่ที่การกระทำของเรานี่แหละไม่ได้เกิดจากใครเนาะ ในการไปปฏิบัติแต่ละครั้งเนี่ย ก็จะดีในช่วงที่อยู่ในคอร์สแล้วเวลาออกมามันก็ค่อยๆถอยลงไปก็เราไม่ปฏิบัติต่อมันก็เราไปทำอย่างอื่นแทนมันก็ถอยเลย เหมือนกับเอาน้ำแช่ในตู้เย็นมันก็เย็นพอมาจากตู้เย็นวางไว้ข้างนอกแล้วไม่มีอะไรมารักษามันไว้มันก็หายเย็นเราก็ปฏิบัติต่อเลยตอนที่ไปคอร์สนี่เพื่อไปเรียนรู้วิธีปฏิบัติ พอรู้แล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติต่อ ไม่ใช่พอกลับมาปั๊บก็เลิกปฏิบัติการปฏิบัตินี่ถ้ามันปฏิบัติแล้วมันต้องต่อเนื่องไปจนถึงวันตายเลยมันถึงจะดีไปเรื่อยๆ ถ้าปฏิบัติแล้วก็หยุดเหมือนกับมันก็เหมือนกับกระต่ายมันต้องเหมือนเต่าเลยเต่ามันคานของมันไปเรื่อยๆ ทุกวันทุกวันทีละเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าไปมันไม่รีบร้อนไปสบายสบาย ดีกว่ากระต่ายบางช่วงก็ ฮึกฮักจ็ไปปฏิบัติ พอบางช่วงขี้เกียจก็ไปเที่ยวไปเล่นกันเนี่ยมันก็สู้ก็สู้เต่าไม่ได้ เต่ามันไม่ไปเล่นมันไปเที่ยวมันก็ปฏิบัติของมันไป ทำหน้าที่ของมันไปเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางเองนะการปฏิบัติต้องต่อเนื่อง เหตุต้องต่อเนื่องผลมันต้องจะต่อเนื่องถ้าเหตุไม่ต่อเนื่องผลมันจะไปต่อเนื่องได้อย่างไร อ่าวันนี้เข้ามากี่คนนะ ตอนนี้สามร้อยสิบเจ็ดแล้ว เมื่อก่อนเต็มที่เท่าไหร่ เมื่อกี้ร้อยร้อยกว่าอ๋อ มันก็ตอนต้นเป็นภาษาอังกฤษมั้งคนเลย ถอยไปก่อนเดี๋ยวนี้กลับมาเป็นภาษาไทยนะยูทูบมีสามสิบสองภาษาอังกฤษตอนนี้ไม่มาแล้วนะวันชาลานก็ไม่มานะชาลานเข้ามาทาง YouTube แล้วมาทาง Facebook ชาลาน YouTube อยู่กาลานอยู่ศรีลังกา โทนี่อยู่ลาสเวกัสอันนี้ชาวต่างประเทศไม่รู้มีมากน้อยลงส่งข้อความมาบอกหน่อยสิอยู่ที่ไหนบ้าง เงียบเงียบหายไปหมด มีแต่สาธุสาธุนะมั้งมีคำถามไหมทางบ้านเดี๋ยวทางนี้มีใครอยากจะถามต่อไหม เดี๋ยวถามต่อก่อนขออนุญาตถามอาจารย์ครับขอเล่าการปฏิบัติของผม แล้วก็ถามหลังจากที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว ขออนุญาตให้พระอาจารย์แนะนำครับก็สั้นๆได้ไหมสรุปอย่าอย่าเป็นประวัติเต็มร้อยเลยเดี๋ยวเออเอาเอา อยากจะให้พูดเรื่องคำถามจะดีกว่าปัจจุบันก็ตอนนี้ปฏิบัติทำสมาธิครับ หลังจากทำแล้ว ทำยังไงเวลานั่งสมาธิทำยังไงนั่งดูลมหายใจครับอแล้วก็หลังจากนั้นคือผมไปดูใน YouTube แล้วก็ศึกษาจากพระอาจารย์ในคลิปหลากหลายครับ แต่ก็นำมาปฏิบัติ หลังจากปฏิบัติแล้วมันทำให้รู้สึกว่า ทุกอย่างมันไม่ใช่ของเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันเราเราควบคุมมันไม่ได้ครับ อืมมันคิดเอง มันทำเอง มันจำได้เอง มันสุขเอง มันเศร้าเอง ทั้งๆทที่เราก็อยู่เฉยๆของเราแสดงว่าทุกสิ่งที่เรารับรู้เนี่ย มันเหมือนกับไม่ใช่ของเรา เราควบคุมมันไม่ได้ก็เลยทำให้เรา ผมก็เลย รู้สึกว่ามันเมื่อมันไม่ใช่ของเราผมก็เลย ปล่อยวางมันครับ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปกายปล่อยยังไงปล่อยยังไง ไม่ไปเครียดไม่ไปอยากได้กับมันคนจะว่าอะไรมาแต่ก่อน ผมโกรธมีอารมณ์ฉุนเฉียวบ่อย แล้วก็อารมณ์ขึ้นง่ายแต่ทุกวันนี้คนจะว่าอะไรก็ ไม่โกรธกับมัน เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราหูที่เราได้ยินอารมณ์ที่เกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นเอง แต่ว่าเราก็ควบมันคุมมันไม่ได้เออแล้วพวกของเงินที่เราคุมได้นะข้าวของเงินทองนี่ทำยังไงกับมันนะแฟนมีหรือเปล่า มีแฟนลูกมีหรือเปล่าลูกยังไม่มีครับแฟนยังหวงอยู่หรือเปล่า ตอนนี้ก็ไม่หวงครับอไม่ใช่ของเราใช่ไหมเรารู้สึกว่าไม่ใช่ของเรา ถ้าเกิด ถ้าเกิดก็แปมีแฟนเราจะทำไง ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรโอเค สบายใจควบคุมเขาไม่ได้อยู่แล้วจ้าของเงินทองก็เหมือนกันสมบัติอะไรต่างๆ ทุกวันนี้ก็ถ้ามีเงิน ตอนนี้มีเงินเดือนก็กินแค่อยู่ได้ อืมไม่ได้ฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อนอแล้วมียังมีอยากอะไรอยู่ป่ะ ตอนนี้ยังอยาก ตอนนี้แค่ไม่อยากทำอะไรที่มันวุ่นวาย อย่างเช่นงานประจำปัจจุบันอยากมีชีวิตที่สงบซึ่งมันก็สงบได้ครับ อยู่ในงานประจำแต่คิดว่ามันคับแคบเกินไปแล้วทำไมไม่เลิกทำล่ะตอนนี้ผมไปกู้หนี้มาครับก็เลยเลิกไม่สามารถออกจากงานประจำได้ก็ไปกู้หนี้มามาทำอะไรล่ะ กู้หนี้มาซื้อที่ดินแล้วก็จ่ายหนี้ให้กับทางแฟน อ๋อก็เืินเข้าไปไม่ได้หลที่ดินตอนนี้ราคามันยังไม่ถึงอ่าเราไม่ยึดไม่ มันเราไม่ยึดไม่ติดมันไม่ใช่รับอันนี้ก็รู้สึกสบายใจแต่ก็ยังมีอีกเล็กน้อย แต่ก่อนมีห่วงเยอะ ทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่ทั้งอนาคตแค่มันไม่เป็นของเราทำไมไม่ทิ้งไปให้หมดอ่ะก็ยังไม่ทิ้งอ่ะสิ ก็ยังไม่ก็ยังไม่ตัดยังยังก็ยังติดอยู่อ่ะอ่านั่นแหละเขาพยายามตัดให้ได้ก่อนอ่าตัดแล้วไปบวชได้นะทีนี้ไปครึ่งทางแล้วในรูปสัญญาสัญสัญญาสังขารนี่มันละเอียดกว่ายังไม่ต้องไปตัดมันอะยังตัดมันไม่ได้ตัดไอ้ลาบยศสรรเสริญ เนี่ยโลกกรทำแปดให้ได้ก่อน ตัดลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย ถือศีลแปดได้ไหมถือได้่า ถือหรือเปล่าอ่ะถือศีลห้าปกติครับออ่าใช่ก็ต้องถ้าถือถือได้ก็ต้องถือสิการถือศีลแปดก็เป็นการตัดแล้วเนี่ยการตัดสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรา รูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่เป็นของเราตัดไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงฟังเพลงก็เสียงใช่ไหมดูดูหนังก็ดูรูปเนี่ย ของพวกนี้มันก็ไม่ใช่เป็นของเราขึ้นมาได้เลยนะจะขึ้นมาเอาข้าวของมาถวายก็เข้ามาขอบคุณครับอาจารย์บบางทีมันมองข้ามของใกล้ตัวไป มันชอบไปมองของไกลตัวกิเลสมันชอบหลอกเราของที่เรายึดติดมันไม่ให้เรามองเห็นมันจะให้เราไปเห็นของที่เราไม่ได้ยึดไม่ติดหรือไม่ไม่ไม่สำคัญกับเรา ของที่มันให้เรายึดติดนี่มันไม่ให้เรามองเห็น ของใกล้ตัวเราเนี่ยมันแฟนเราพ่อแม่เราพี่น้องเรางานการอะไรทั้งนี้เรายังติดอยู่กันทั้งนั้นอ่ะติดตัวไม่รู้ตัวอ่แล้วมันก็หลอกให้เราไปมองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนู่นอันนั้นยังอีกไกลกว่าจะไปเลิกไอ้ตัวนั้นได้อีกไกล อันนี้เลิกแบบเพียงแต่คิดไปเท่านั้นเองความจริงยังติดมันอยู่ เวทนา ก็ยังติดเป็นอยู่ ยังติดสุขก็เวทนาอยู่ ติดสังขารอยู่ยังชอบคิดปรุงแต่งไปทางความอยากอยู่ มันละเอียดของวันนี้เอาของหยาบๆที่เราเห็นกับตาได้ดีก่อนใช่ไหมอย่าไปผูกพันกับสิ่งต่างๆ ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย วิธีตัดรูปเสียงกลิ่นรสก็คือเนี่ยถือศีลแปดไปเลิกดูหนังฟังเพลงได้ไหมเลิกไปเที่ยวได้ไหมอันนี้มันติดรูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นเลิกดื่มเครื่องดื่มต่างๆได้ไหมดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวได้ไหมร่างกายมันต้องการน้ำเปล่าๆมันไม่ต้องการน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสหรอกนั่นเป็นเรื่องของความอยากทั้งนั้นะเรื่องของความติดทั้งนั้น ติดรูปเสียงกลิ่นรสการดื่มนี่มันดื่มได้สองวิธีดื่มให้กับร่างกาย กับดื่มให้กับกิเลสถ้าดื่มให้กิเลสมันก็ต้องมีฟองมีกลิ่น มีสีมีรสเนี่ยมันถึงต้องมีกาแฟมีเบียร์มีไวน์มีวิสกี้มีอะไรต่างๆ อันนี้มันเรื่องกินดื่มเพื่อกิเลสทั้งนั้นถ้าดื่มเพื่อร่างกายก็น้ำสะอาดเนี่ยน้ำเปล่าๆ ร่างกายต้องการน้ำเปล่าๆแล้วเป็นประโยชน์กว่าด้วย ไม่มีโทษดื่มไอ้ของที่มีกลิ่นมีสีมีรสแล้วเป็นไงร่างกายก็พังดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็ไป เดี๋ยวตับไตไส้พุงก็พัง ควันก็ชอบสูดเข้าไป เวลาเจอควันพิษก็เอาหน้ากากปิดหน้าพอไม่มีควันพิษก็บุหรี่สูดเข้าไปแทนในกิเลสมันหลอกให้เราเห็นชัดๆเนี่ย ถ้ากลิ่นที่มันไม่ชอบก็เอามาปิดหน้า ปิดจมูก พอเจอกลิ่นที่เราชอบก็เปิดมันเข้าไปเลยทั้งๆทที่มันเข้าไปทำลายร่างกายเรา มันก็ยังเอาเข้าไปอยู่ยาเสพติดต่าง ๆ ที่มันสูดกันเข้าไปเนี่ยโอ้กิเลสมันร้ายมันฉลาด มันหลอกให้เราตาย อยู่กับมันนี่มันใช้เราหลอกเราเข้าใจไหม ขอบคุณครับอาจารย์มีอะไรจะเข้ามาถวายก็เข้ามาได้นะจะได้ จะได้เสร็จเสร็จไปเป็นเรื่องเรื่องเดี๋ยววันนี้ขอบการครับ เอาน้ำมาไว้เลยครับถามว่าอาทิตย์ละขวดเนี่ยนะครับเถอะมีหนังสือซีดีแจกนะ ถ้าต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้ระวังเอาของไว้ตรงนี้ การปล่อยวางมันเหมือนกับการการการปอกผลไม้อ่ะตอนต้นเราต้องปอกเอาเปลือกทิ้งไปก่อนแล้วก็เอาเอาเอาเนื้อทิ้งไป แล้วค่อยเอาเม็ดทิ้งไป มันเป็นชั้นๆเข้าใจไหมถึงที่เราต้องปล่อยกันก็ของภายนอกลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสบุคคลต่างๆเป็นของภายนอกปล่อยมันไปก่อนต่อมาก็มาปล่อยร่างกายต่อมาก็ปล่อยเวทนา เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เนี่ย มันติดอยู่กับทุกขเวทนาเนี่ย ต้องอยู่กับทุกขเวทนาให้ได้แล้วถึงค่อยเข้าไปปล่อยในจิตอีกทีหนึ่งมันจิตนี่เป็นเหมือนมเมล็ดละเข้าไปถึงมเมล็ดตอนต้นเอาเปลือกก่อน ยังเข้าไปยังเปลือกยังไม่ได้ปล่อย มันจะเจาะเข้าไป ไปปล่อยข้างในได้ไปปล่อยเนื้อได้ไงใช่ไหม ต้องปล่อยของข้างนอกก่อนของที่ง่ายก่อนลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันง่ายกว่าปล่อยร่างกาย มาจากที่ไหนกันมาจากกรุงเทพเจ้าค่ะเนี่ยเคยมาป่ะยังไม่เคยวนหาชั่วโมงอ๋อวนอยอ่เลยอน่า รียนถามอีกอ่าถามในในการปฏิบัติเนี่ยเวลาที่รู้สึกว่าใจเบาแล้วก็ไม่ว่าจะสวดมนต์หรือว่าแผ่เมตตามันก็มีปิติเกิดขึ้นมา อืม นี้เวลาปิติเกิดค่ะ เรากำหนดยังไงคะ รู้เฉยๆใหรู้ที่มันรู้ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับไป ไม่ต้องไปดีใจเสียใจไปกับมัน อย่าไป บางอาจารย์ก็บอกว่าให้กำหนดว่าให้รู้ว่าเมื่อกี้มันไม่มีแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองก็นั่นไงมันไม่เที่ยงไง มันก็หายไปถ้าเราคิดอย่างนั้นมันก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ดูอันนี้ก็มันแรงก็ช่างมันมันแรงเดี๋ยวมันก็เบา ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วล่ะดูไปเลยเฉยๆเหมือนดูหนังอ่ะมันจะพาเราไปถึงไหนก็ปล่อยมันไปแต่เวลานั่งจริง ๆ ไม่ควรไปดูมันเสียซ้ำไปให้กลับมาอยู่ที่สติของเรา ถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไป อย่าไปสนใจกับเรื่องอื่น ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปยุ่งกับมัน ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นกลับมาที่ลมต่อหรือที่พุทโธต่อ เราต้องการให้มันเข้าสู่ความว่างสู่ความสงบถ้ามันยังไม่ว่างไม่สงบก็ทำต่อไปแต่พิจารณาแล้วไม่มีวันที่จะไปถึงแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนการปฏิบัติจากสมาธิไปเป็นปัญญา ซึ่งปัญญาก็เป็นปัญญาแบบแบบกิเลสแล้วมันยังไม่เป็นปัญญาแบบธรรม ปัญญาทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นมา แล้วตอนนั้นไม่ต้องการพิจารณาอะไรทั้งนั้น ต้องการหยุดทุกอย่าง ต้องการให้มันสงบ ให้มันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียว แล้วอยู่กับ ลม อย่างเดียวไปเรื่อย ๆ จนกว่ามันรวม มันตกหลุมตกบ่อแล้ว มันจะหยุดไปเอง แต่ยังไม่รวมยังไม่ตกหลุมตกบ่อ ก็พุโทโธต่อไป หรือดูลมต่อไป อย่าไปพิจารณาเรื่องอื่น อย่าไปสนใจกับเรื่องอื่น ให้เกาะติดอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียว เวลาที่ มันมีเวลาที่เราดูลมหายใจ ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันฟุ้งไปก็จะใส่พุทโธกำกับไปด้วย ก็ได้มันก็จะนิ่งขึ้นทีนี้เวลาที่เรารู้สึกสบาย มันก็ไปชอบตรงที่สบายอันนั้น เลยขี้เกียจทำต่อ ทำค่ะ ก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมันมันรู้สึกว่าสบายก็ดีสบายสบายก็ดีไปก็ทำต่อไปก็ดูแค่ว่ามันรู้สึกสบาย ถ้าสบายก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ดูลมไป ถ้ามันไม่พุ่งก็ดูลมไปอย่างเดียว มีมีบางอาจารย์ท่านก็ คล้ายๆ กับนำเราปฏิบัติอะค่ะเหมือนกับว่าพูดถึงสภาวะข้างในให้เรารู้สึก ทีแรกก็รู้สึกคล้าย ๆ กับว่าเอ๊ะเหมือนถูกสะกดจิตหรือเปล่านะ แต่ก็ไม่ใช่ค่ะก็ทำตามได้ แล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้นำ ให้ให้ผู้ปฏิบัตินะ ปฏิบัติเอง ไม่ได้มานั่ง บอกว่าตอนนี้ถึงขั้นนู้นแล้วนะขั้นนี้ถึงขั้นนี้แล้วนะเดี๋ยวมันหลอกให้คนนั่งฟังก็พิจารณาก็ก็ปรุงแต่งไปว่าเราถึงขั้นนู้นแล้วเราถึงขั้นนี้แล้วมันไม่ได้หรอกมันเวลาปฏิบัติจริงๆนี้ ไม่มีใครมากำกับเรานอกจากเราต้องกำกับใจเราเองเท่านั้นเองเหมือนเหมือนรู้สึกว่าทำตามท่านไปแล้วเวลาท่านพูดปุ๊บมันก็มันก็ ล้ายๆกับสบายใจโล่งใจอะไรประมาณนี้ที่พอออกไปแล้วเนี่ยคือคือที่เคยปฏิบัติอันนี้แปลกอะค่ะ ก็คือทำตั้งแต่ตอนเช้าถึงบ่ายต้นๆแล้วก็พอกลับไป ก็ไปไปไว่ายน้ำที่ระหว่างว่ายน้ำนี่ก็แปลกตรงที่ว่ามันไปช้าๆใช่ไหมคะ เราก็จะกำหนดเห็น การเคลื่อนไหว แล้วเวลาที่เคลื่อนไหวมือเท้าเนี่ยบางครั้งมันดูได้แค่มือ สองข้างเท้าไม่เห็น แต่ว่าที่วันนั้นที่ปฏิบัติมันทั้งมือทั้งเท้าเห็นไปหมดเลย แล้วมันก็เริ่มเห็นใจที่เรา มันสั่งให้เราทำแล้วมันก็เริ่มเห็นว่าทุกอย่างที่มันสั่งเนี่ย มันมันน่ากลัวค่ะ เพราะมันสั่งเราได้หมดทุกอย่างแล้วพอถึงตรงที่กลัวนั้น มันก็เริ่มรู้สึกตกใจว่าเอ๊ะเราจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วหรือเปล่า ว่าใจมันก็มองไป อ๋อเราเรามาสั่งเรามาปฏิบัติเพื่อควบคุมคำสั่งเหล่านี้ไง ให้มันหยุดได้ถ้ามันสั่งไปในทางที่ไม่ดีก็ให้มันหยุดได้ ถ้ามันสั่งไปในทางที่ดีก็ปล่อยมันไป ก็คือให้ดูมันไปให้ใช้พุทโธหรือใช้อะไรหยุดมัน ไม่ใช่ดูมัน ถ้าดูมันมันไม่หยุดหรอกมันรู้สึกว่ามันมันน่ากลัวที่มันโดนสั่งแบบนั้นเราก็พุทโธไปสิตอนนี้เราไม่มี คู่ต่อสู้แล้วไม่มีพุทโธมันก็สั่งเราได้ต่อไปมันจะสั่งอะไรเราแล้วก็พุทโธพุทโธไปมันก็หายไปดูไม่ทันอะตกใจอย่าไปดูมันดูมันนั่นเดี๋ยวนี้มันมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นนะถ้าดูมันเอาพุทโธพุทโธหยุดมันดีกว่าแสดงว่าต้องต้องทำไว้ตลอดให้กำกับใจเลยอะไรไม่ออกก็พุทโธอย่างพุทโธอย่างเดียว อย่าให้มันทำ อย่าให้มันคิดไปในทางไหนทั้งนั้น ว่าไงเพิ่งมาเลยมาถวายอยากจะถวายอะไรเข้ามา ถวาย วันนี้ไปทำงานนะครับเข้าเทพอะไรมาะครับใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบมานะสติมันเป็นเหมือนเบรกรถยนต์เนี่ย ถ้ามีสติแล้วมันหยุดความคิดได้ ความคิดนี่แหละที่ทำให้เราไปทำดีทำชั่วกันทุกวันนี้ก็อยู่ที่ความคิดของเราเนี่ยไม่ทันมันหยุดมันไม่ได้ พอมันคิดแล้วมันก็เกิดความอยากพออยาก แล้วมันก็เครียด พอไม่ทำตามความอยาก ก็ยิ่งเครียดใหญ่ก็เลยต้องไปทำตามความอยากแล้วก็มาเสียใจทีหลังว่ากูไม่น่าทำเลย ถ้าหยุดมันได้ซะก่อนมันก็ไม่ต้องไปทำอะไรความอยากมันละเอียดมากเลยค่ะ ความอยากมันอาศัยความคิดเป็นตัวนำถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ แต่มันยังไม่ตายจตตายก็ต้องใช้ปัญญา สอนใจว่าการทำตามความอยากมันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขกัน มันถึงจะหยุดได้อย่างแท้จริงเลิกได้อย่างแท้จริง อยากสูบบุหรี่เนี่ยเราต้องใช้ปัญญาเราดีไหมสูบบุหรี่เนี่ย สุขเดียวเดียวแต่ทุกตามมาทีหลังเป็นยังไง เวลาไม่มีบุหรี่สูบเครียดไหมแล้วเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจากพิษของควันบุหรี่เป็นยังไงให้มันคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่กล้าอยาก มันจะไม่อยากบุหรี่ แต่ถ้าใช้พุทโธพุทโธมันก็จะหยุดชั่วคราว พอเพลอไปคิดถึงบุหรี่ก็อยากขึ้นมาอีกต้องเห็นว่าบุหรี่นี่เป็นยาพิษ ถ้าเห็นว่าเป็นยาพิษมันจะไม่กล้าเข้าไปแตะอีกต่อไป ขอข้อเอาได้ได้เอาเลยถ้าถ้าใจจมอยู่กับความทุกข์ความเหงาความเศร้า เราจะกำจัดมันยังไง ก็เนี่ยแหละพุทโธไปทำใจให้สงบ เหงาเพราะมันคิดถึงแฟนมันอยู่คนเดียวมันก็เหงา อยากจะมีเพื่อน อยากจะมีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพมันก็เหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยแหละ พอเราพุโทโธพุโทโธ จิตสงบเมื่อไหร่ความเหงาความเครียดก็หายไปหมดเพราะความอยากมันหยุดชั่วคราวเวลาเหงาเพราะอยากจะมีเพื่อน อยากจะมีนั่นมีนี่ มันก็เลยรู้สึกเหงาขึ้นมา แต่เราถ้าเราหยุดความคิดความอยากได้มันก็หายเหงาอย่างใช้พุทโธไปเนี่ยยาพุทโธนี่ใช้ได้กับทุกชนิด ความทุกทุกชนิด เพียงแต่ว่ามันเป็นความเป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวยังไม่ถาวร ถาวรต้องใช้ปัญญาต่อไป แต่ตอนต้นนี่เอาพุโทโธก่อนเอาสติก่อนง่ายที่สุด เพราะว่าปัญญานี่มันหลากหลายมันต้องใช้กับความทุกข์ชนิดต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันทุกชนิดนี้ก็ต้องใช้ปัญญาแบบนี้ ทุกชนิดนี้ก็ต้องใช้ปัญญาแบบนี้ มันมีหลายทุก ทุกหลายแบบ ทุกเพราะความตายก็ต้องใช้ปัญญาแบบหนึ่งทุกเพราะความเจ็บก็ต้องใช้ปัญญาอีกแบบหนึ่งทุกเพราะแฟนทิ้งก็ต้องใช้ปัญญาอีกแบบทุกเพราะอยากจะมีแฟนก็ต้องใช้ปัญญาอีกแบบหนึ่งมันถ้าใช้ปัญญานี่มันมันมันมันมันยากกว่าฉะนั้นผลสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีปัญญา ใช้ปัญญาไม่เป็นก็เอาสติก่อนหยุดความคิดก่อน คิดถึงแฟนกับพุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวพอลืมลืมคิดถึงแฟนความความเหงา ก็หายไปถ้าอยากจะแก้ความความความทุกข์จากแฟนก็ว่า เดี๋ยวก็ต้องตายจากกันแล้วเดี๋ยวดูอสุภะในร่างกายเขาบ้างก็ได้ ดูตับไตไส้พุงดูปอดดูไตดูกระโหลก ดูโครงกระดูกของเขาบ้างนี่อยากจะมาเป็นแฟนกับคนนี้เหรอ อยากจะเป็นแฟนก็ไม่ด้เห็นหน้า เห็นกะโหลกเขาเนี่ยถ้าเห็นตับตายไส้พุงเขายังอยากจะเป็นแฟนก็อยู่ว่าหรือถ้าเขานอนตายไปวันนี้เขาตายไปวันนี้ยังจะเนาะอยากจะนอนกับเขาอยู่ว่าให้มันคิดอย่างนี้แล้วมันจะไม่อยากจะมีแฟนกาลังนอนกับผีดิบเนี่ย ผีที่หายใจได้รู้ไหมเรียกผีดิบ แต่ไม่คิดกัน ก็เลยคิดว่านอนกับนางฟ้า นอนกับเทวดา แต่ความจริงนอนกับผี ผีมันมาจากไหน ร่างกายนี่มันไม่เป็นผี มัน ผีมันมาจากใคร ใช่ไหมแต่ถ้ามาอยู่กับมันได้ เพราะมันยังหายใจได้อยู่นะพอไม่หายใจไม่เอายกให้สับเปลือกไปเลยเนี่ยพิจารณาแบบปัญญาต้องคิดพิจารณาแบบนี้ แล้วมันจะไม่คิดถึงแฟนอีกต่อไป อันนี้มันยากปัญญามันยาก ต้องไปฟังจากครูบาอาจารย์ผู้ที่เขาปฏิบัติมาแล้ว วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยปัญญา นี่มันแต่ละเรื่องมันมันมันมันมันใช้ปัญญาคนละแบบกันถึงแม้มันจะเป็นอนิจจังเหมือนกัน แต่มันไม่เหมือนอ่ะ มันเวลาจะใช้จริงๆมันมันมีเทคนิคอะไรต่างๆพิจารณาผมคนเล็กฟันหลังในตัวเองนี่ จะต้องดูละเอียดแค่ไหนก็รู้ว่ามันมีอะไร เท่านั้นเองเหมือนกับเราทำอินเวนทอรี่ร่างกายเรารู้จักร่างกายเราบ้างว่าตัวเรามีอะไรบ้าง ไม่รู้เลยรู้แต่หน้าตาอย่างเดียวรู้แต่วิเผ้าวิผมล้างหน้าล้างตาะไรแต่ข้างในนี้ไม่รู้เลยว่าไอ้ ตับอยู่ตรงไหนไตอยู่ตรงไหนปอดอยู่ตรงไหนลำไส้อยู่ตรงไหนสมองอยู่ตรงไหนโครงกระดูกอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยแล้วเราจะได้รู้ว่าทั้งตัวเรานี่มัน ตัวเราอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ที่ผมหรืออยู่ที่ขนหรืออยู่ที่เล็บ หรืออยู่ที่ฟัน มันไม่มีในร่างกายอรนนี้มันมีแต่อาการต่างๆ เราเป็นลำไส้เราเป็นตับนยเราเป็นปอดนะแต่เวลาเขาตัดลำไส้ไปแล้วเราหายไปกับลำไส้หรือเปล่าเวลาเขาตัดผมไปนี่เราหายไปกับผมหรือเปล่าถอนฟันไปเราหายไปกับฟันหรือเปล่า มันไม่มีตัวเราไม่ได้มีอยู่ในร่างกายนี้เลย เราไปคิดขึ้นมาเอง ใจเราเป็นคนคิดแล้วก็ไปหลงกับความคิดของเราเองเียเรามาแก้ถ้าการพิจารณาดูร่างกายนี้ก็เพื่อแก้ความหลงที่ไปเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราต้องดูอาการสามสิบสองเวลามันเริ่มต้นมันเริ่มต้นอยู่ที่ไหน มันเริ่มต้นจากพ่อจากแม่มาไม่ใช่เลยแล้วเราอยู่ตรงไหน อยู่ตรงไหนส่วนของพ่ออยู่ตรงไหนส่วนของแม่นะ นะแล้วครึ่งหนึ่งอยู่กับแม่หรือครึ่งตัวเราครึ่งนึงอยู่กับพ่อ ครึ่งนึงอยู่กับแม่หรือเปล่าแล้วตอนที่พ่อแม่ไม่เจอกัน แล้วเราอยู่ที่ไหนนะใช่ไหมลองไล่ไปดูเลยไล่ด้วยเหตุด้วยผลดูเราไม่ได้เป็นร่างกายเลย ร่างกายนี่เป็นเรื่องของพ่อของแม่สร้างมาให้กับเราเป็นเหมือนของขวัญเนี่ยเวลาเขาให้ของขวัญมาเราเรารับของขวัญมาปั๊บ แล้วเรากลายเป็นของขวัญไปเลยเลย ใช่ไหมคนรับกับของขวัญนี่เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าใจเป็นผู้รับของขวัญจากแม่ พ่อแม่มาก็คือร่างกาย ร่างกายนี้เป็นของขวัญจากพ่อแม่ให้กับเรามา เราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกายท่านหน่อยแต่เราไปคิดว่าเราเป็นขึ้นมา แล้วเราเชื่อความคิดของเราก็เรียกว่าหลงเลยเหมือนกับเวลาที่เราไปคลอดลูกแล้วเขาเอาลูกคนอื่นมาให้เราเนี้ยเราก็เชื่อใช่ไหม ก็เป็นลูกของเราไงแล้วสิบปีต่อมายี่สิบปี ก็มีไปพลิกประวัติดูไม่ใช่หรอคนละคนก็มาบอกเราคนนี้ไม่ใช่ลูกเรา แต่เรายอมยึดคืนเข้าไปไหมไม่ยอมแล้วใช่ไหมทั้งๆที่ไม่ใช่ลูกของเราอ่ะเพราะเราเชื่อว่าเป็นลูกของเราแล้วคิดว่าเป็นลูกของเราก็เลยไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมแลกกัน เอาลูกของเรามาก็ไม่เขาไม่เอาละลูกแท้ๆของเราเราไม่เอาละเพราะเราคิดว่าลูกคนนี้มันเป็นลูกของเราแล้ว นี่แหละความหลงมันทำเพราะความคิดของเราเอง แล้วเราก็เชื่อความคิดของเรา มันก็เลยหลง เราจึงต้องมาทำลายความหลงโดยการมาดูร่างกายถามมันหาตัวเราว่าอยู่ในตรงไหนของร่างกาย เข้าไปค้นดูในอาการสามสิบสองเนี่ย ผมขนเล็บฟันเนี่ย หนังเนื้อเอ็นกระดูกลองไล่ไปแต่ละชิ้นดูเอ้เราอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนหรือเปล่าแล้วเวลามันถอนผมไปถอนขนไปแล้วเราหายไปด้วยหรือเปล่า แต่สมัยนี้มีเปลี่ยนหัวใจเอาหัวใจคนอื่นมาแล้วไอคนนั้นมาหรือเปล่าเวลาเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนหัวใจกันเนี่ยไอหัวใจคนนั้นมาใส่ในร่างกายแล้วไอไอคนนั้นมันมาอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่าใช่ไหมลองพิจารณาดูแล้วมันจะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ได้มีเราอยู่ในนี้เลยมันไม่ได้เป็นตัวเราเลยไม่ได้เป็นของเป็นของพ่อแม่ พ่อแม่ก็ยืมมาจากดินน้ำลมไฟอีกต่อหนึ่งใช่ไหมพ่อแม่กินข้าวเข้าไป กินน้ำเข้าไปหายใจเข้าไป มันก็มาผสมกันทำให้มันเป็นร่างกายขึ้นมา แล้วเดี๋ยวเวลาร่างกายนี้ตายไปมันไปไหนอ่ะมันก็ไปหาดินน้ำลมไฟใช่ไหมแล้วมันเป็นเราตรงไหน ไม่มีเราให้เห็นชัดๆแล้วมันจะได้ไม่ไปยึดไปติด จะได้ปล่อยได้ จะได้ไม่กลัวตาย ผู้ที่ตายไม่ใช่เรา เราไม่มีวันตาย เพราะเราไม่มีรูปไม่มีร่าง เราเป็นผู้รู้ผู้คิดนี่เท่านั้นเองคือใจใจคือผู้รู้ผู้คิด แต่คิดด้วยความคิดด้วยความหลง เพราะตัวเองไม่มีร่างกายพร้อมได้ร่างกายมาก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตัวเราขึ้นมา แล้วก็ไปยึดไปติดไปทุกข์กับร่างกาย เพราะไม่อยากให้มันตาย ไม่อยากให้มันจากเราไป แต่ถ้าเรามีปัญญา เรารู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บ ต้องตาย เราก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไป มันไม่ใช่เราเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน เราก็จะเป็นเหมือนหมอร่างกายก็จะเป็นเหมือนคนไข้ หมอทุกข์กับคนไข้ไหมหมอก็รักษาไปตามเหตุใช่ไหมรักษาได้ก็รักษาไปกินได้ก็ให้กินไป ถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน รักษาไม่ได้ก็ตาย หมอไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะเพราะหมอไม่ได้เป็นร่างกายใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ใจจะไปเดือดร้อนกับร่างกายทำไม เพราะความหลงเพราะไปคิดว่าเป็นร่างกายถึงต้องมาพิจารณาร่างกาย นี่คือการพิจารณาร่างกายของเราเอง แต่ถ้าพิจารณาร่างกายของคนอื่นก็มีสองเหตุผล คือหนึ่งก็ให้รู้ว่าร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกัน ไม่ได้เป็นตัวเขา อย่างพ่อแม่เนี่ยเวลาเขาร่างกายเขาตายไปเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ตัวพ่อแม่ยังอยู่ อยู่ที่ตัวรู้ตัวคิดนี่เราจะได้ไม่เสียอกเสียใจใช่ไหมแล้วที่ให้คิดดูไม่สวยไม่งามของร่างกายของคนอื่นก็เผื่อเราไปเห็นใครเราชอบขึ้นมา เราจะได้ดูความไม่สวยงามของร่างกายของเขา เราจะได้ตัดความชอบ เพราะไม่ชอบแล้วมันจะไปยึดไปติดไปรักไปหวง แล้วก็จะไปไปมีความสัมพันธ์กับเขา แล้วเวลาไม่มีเขาก็จะทุกข์ขึ้นมา จะอยู่คนเดียวไม่ได้จะเกิดความเหงาขึ้นมา อันนี้ก็เป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งมันมันมีหลากหลายด้วยกันการพิจารณาต่างๆเลยดเบื้องต้นถ้าเรายังพิจารณาไม่เป็นเอาสติให้ได้ก่อน หยุดมันหยุดความคิดให้ได้ก่อน ตอนที่ผมปฏิบัติครับ ก็มีมีมีอยู่หลายครั้งครับที่ที่มันไปพิจารณาเองครับเกี่ยวกับเรื่องที่พระอาจารย์สั่งสอนเมื่อสักครู่ครับ ว่ากายตกลงแล้วมันมันมามันมาจากไหนมันใช่ของเราไหมผมเลยไปพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่เราเกิดมามาเป็นเรา ตอนนี้คือเป็นเพราะอาหารที่เรากินก็มีทั้งพืช มีทั้งปลาหมูไก่แสดงว่าพืชปลาหมูไก่เรา เรากินขึ้นมาแล้วมาเป็นร่างกายเราแสดงว่าร่างกายเราก็ประกอบไปด้วย ต้นไม้ใบพืชใบหญ้าหมูปลาไก่แล้วต้นไม้ใบหญ้ามันมาจากไหนต่อต้นไม้ใบหญ้าก็มาจาก พวกอากาศน้ำอากาศก็ลมน้ำก็น้ำดินก็ดินใจขนาดนี้ก็ลมก็เข้าไปก็ทุกอย่างก็เป็นน้ำลมไฟที่เรากินเข้าไปมันมาจากดินน้ำลมไฟในรูปแบบต่างๆเหมือนขนมนมเนยนี่มันก็มาจากอย่างอื่นใช่ไหม ขนมเค้กมันมาจากไหน มันก็มาจากแป้ง มาจากน้ำตาล มันมีเหตุให้เราไล่ไปเรื่อยๆ ในที่สุดมันก็จะไปตกที่ดินน้ำลมไฟทั้งหมดนั่นแหละ น้ำตาลมันก็ต้องมาจากดินมาจากต้นต้นอ้อยหรืออะไรขึ้นมา มันต้องมีดินมีน้ำมีลมมีไฟทั้งนั้นของทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยงั้นที่สุดมันก็จะสรุปตรงไปที่ว่ามันมาจากดินน้ำลมไฟนี่ เราไปยึดติดกับก้อนดินก้อนน้ำก้อนลมก้อนไฟ ที่จะต้องแยกตัวออกจากกันในที่สุด เวลาคนตายไปมันไปไหน มันกลับไปคนละทิศคนละทางใช่ไหมดินก็มันมันก็ไปหาดิน น้ำก็ไปหาน้ำลมก็ไปทางลม ไฟก็ไปทางไฟ ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยร่างกาย แต่ใจที่เป็นเจ้าของร่างกายที่ครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายเพียงแต่ว่าไม่มีร่างกายแล้วก็ต้องไปหาร่างกายใหม่เพราะยังมีความอยาก ยังอยากจะใช้ร่างกาย หาความสุขต่อ ก็เลยไปหาพ่อแม่ใหม่ ไปหาร่างกายใหม่ เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายพาไป ดูไปฟังไปกินไปดื่มใหม่ ถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้ เราก็ไม่ต้องมีร่างกาย ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เนี่ยพระพุทธเจ้าพระหลานนี่ท่านตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้หมด ท่านก็เลย ไม่มีความจำเป็น จะต้องใช้ร่างกาย ไม่ต้องมีร่างกาย ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่ เพราะท่านมีความสุขจากการทำใจให้สงบตอนต้นต้องทำใจให้สงบก่อน มีความสุขก่อน เราถึงจะเลิกความสุขทางร่างกายได้ ต้องสร้างความสุขทดแทนมาก่อน ถ้าเราไม่มีความสุขทดแทน เราก็จะทิ้งความสุขเก่าไปไม่ได้ เหมือนถ้าตอนนี้เราใช้รถเก่าอยู่นี่ ถ้าเราไม่มีรถใหม่นี่เราก็ไม่กล้าทิ้งรถเก่าไปใช่ไหมถึงแม้มันจะเก่าก็ยังวิ่งไปไหนมาไหนได้อยู่แต่ถ้าได้รถใหม่มาปั๊บเราจะเก็บไว้ไหมเก็บกะเปล่าๆใช่ไหมไม่อยากจะขับมันละขับรถใหม่ไม่ดีกว่านะพอได้รถใหม่แล้วก็ทิ้งรถเก่าได้ ความสุขก็เหมือนกัน ตอนนี้เราใช้ความสุขทางร่างกายกัน เราต้องมีร่างกายพาเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่าง นี่พอเรามานั่งสมาธิเจริญสติควบคุมความคิด หยุดความคิดได้จิตสงบก็ได้ความสุขทางใจขึ้นมา ที่ดีกว่าที่ง่ายกว่า ไม่ต้องใช้เงินนั่งสมาธิปุ๊บก็ได้ปั๊บเลย ไม่ต้องไปหาเงินมาให้เหน็ดให้เหนื่อยพอเราได้ความสุขแบบนี้เราก็ทิ้งความสุขแบบเก่าได้ เพราะมันเป็นความสุขไม่แน่นอนอยู่แล้ว ใช่ไหมเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไป ความสุขต่างๆ มีแฟนเดี๋ยวสักวันก็ต้องจากกัน มีอะไรสักวันก็ต้องจากกัน แต่มีสมาธิแล้วมันไม่จาก เราสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เราก็เลยทิ้งของเก่าไป ทิ้งความสุขทางร่างกายไป ก็เลยไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่ นี่คือการหยุดการเวียนว่ายตายเกิด หยุดที่ความอยาก ยุดที่กามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหยุดที่ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา มันมีสามระดับด้วยกัน ความอยาก ระดับแรกก็ระดับร่างกายภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นความความสุขความอยากในในในจิตใจ ในภาวะจิตของจิตใจให้จิตใจสงบจิตใจเย็นมีความสุขเลย ความอยากนั้นก็ยังทำให้มาเกิด แต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นพรหมแทน เกิดเป็นรูปประพรมเป็นอรูปประพรมพอตัดความอยากทั้งสามได้หมดก็ ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด เป็นพระอรหันต์เป็นไปพระนิพพานไป อ่า ตอนนี้เปิดโอกาสให้ทางบ้านบ้างนะเดี๋ยว เมื่อกี้ส่งมาหลายข้อแล้วมั้งเนี่ยยูทูบมี ามครับ จากคุณเจครับ ในทุกขณะการหายใจทั้งกำหนดลมเข้าออกเสมอทุกเวลาทำงาน ทุกขณะตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าคะถึงมีอาการจุกหนักตรงกลางอกค่ะเป็นเพราะอะไรคะคือการดูลมหายใจนี่ควรจะดูเฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะเราไม่ได้ทำอะไร เราก็เลยดูลมได้ แต่ถ้าเราทำงานต่าง ๆ อย่าไปดูลมดูงานที่เรากำลังทำอยู่ ให้ใจจดจ่ออยู่กับการงาน เพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าไปดูลมแล้วไปทำงานด้วย มันจะทำให้เครียดได้ ทำให้เกิดอาการต่างๆเหล่านี้ได้ เพราะมันจะชนกันไงมันจะแย่งกัน ไหนใจจะดูลมไหนใจจะดูงาน มันก็ไม่ถูกนะถ้าจะเวลาไม่ได้นั่งสมาธินี้ให้ดูกาย ดูการกระทำของร่างกาย เป็นกำลังอาบน้ำก็ให้อยู่การอาบน้ำกำลังแปรงฟันก็ให้อยู่การแปรงฟัน ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ขณะที่ทำอะไรอยู่ ให้อยู่กับงานที่เราทำเพียงอย่างเดียว นี่เรียกว่ามีสติ แต่พอเรานั่งสมาธิเราไม่ได้ทำอะไร เราก็ดูลมไป ดูอย่างเดียว ดูเรื่องเดียว ดูสิ่งเดียว จิตจะได้รวมได้จะได้สงบได้แล้วจะไม่เครียดจะไม่อึดอัด อ้าวเฟซบุ๊กคำถามจากคุณการปรมัตบารมีแปลว่าอย่างไรครับคำว่าปรมัตนี่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นธรรมขั้นสูงอ่ะเป็นธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ปรมัตตธรรมคำถามจากคุณนัชราอยู่ต่างประเทศค่ะ สวดมนต์ทำสมาธิที่บ้านเป็นประจำจะได้อานิสงส์อะไรไหมคะ ก็ได้นั่งสมาธิก็จิตก็จะสงบสวดมนต์ก็จะได้สติทำบุญก็จะได้ได้บุญมันก็ทำอะไรก็ได้ตามที่เราทำนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่จำเป็นจะต้องอยู่วัดคำถามจากคุณลิศขอพระอาจารย์สอนวิธีลดหรือกำจัดนิวรณ์ห้าครับ ก็แล้วแต่เรามีนิวรณ์ตัวไหนเราก็ไปลดมันสิถ้าเรามีการมารมเราก็ไปเลิกการมารมอย่าไปเที่ยวอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสเรียกการมฉันทะติดรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องถือศีลแปดอย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปทำอะไรมันก็จะลดได้ ถ้ามีความโกรธก็แผ่เมตตาให้อภัย อย่าไปถือโทษโกรธเคืองใครอย่าไปอยากได้นู่นได้อยากได้นี่ พอเวลาอยากแล้วไม่ได้ก็จะโกรธถ้าไม่อยากก็จะไม่โกรธ ให้ยินดีตามมีตามเกิด ให้ถือสันโดษแล้วก็จะไม่โกรธง่าย ที่โกรธเพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอไม่เป็นดังใจอยากก็โกรธขึ้นมา ก็ศึกษาไป ถ้าง่วงนอนก็อดข้าว อย่าถ้าอดข้าวแล้วมันก็ไม่ง่วง ถ้านั่งสมาธิแล้วชอบหลับก็ถือศีลแปดอย่ากกินข้าวเย็นกัน คำถามจากคุณสุวัฒนา การที่มีคนมาด่าว่าเราชอบโกงเรา แต่เราพยายามให้อภัยและแผ่เมตตาให้เขาจัดเป็นอภัยทานไหมครับและจะได้บุญไหมครับ ได้เลยเราจะได้ไม่โกรธเขาเราก็จะได้สบายใจ เวลาโกรธนี่ก็เหมือนกับเอาเอาค้อนมาทุบศีรษะเราทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับ พอเราให้อภัยเขาได้เราก็ไม่โกรธ เราก็เย็นสบาย นอนหลับสบาย คำถามจากคุณน้ำเงินในการปฏิบัติหน้าที่การงานหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆทำอย่างไรจะปฏิบัติธรรม และสมาธิในการทำหน้าที่ในทางโลกนั้นควบคู่กันไปให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำไงอย่าไปคิดเรื่องอื่นขณะที่ทำงานให้อยู่กับเรื่องงานอย่างเดียว เราก็จะมีสติ และพอเราว่างจากงานเราก็นั่งสมาธิอย่าไปคุยกัน อย่าไปกินขนมนมเนยอย่าไปอ่านหนังสือพิมพ์ นั่งสมาธิก็จะได้สมาธิได้ความสงบเราสามารถทำได้ในในชีวิตประจำวันของเรา แต่เราไม่ทำกันเวลาทำงานก็เครียดทำไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเวลาเวลาว่างก็แทนที่จะนั่งสมาธิก็ไปดูหนังสือพิมพ์ไปเปิดดูโซเชียลอะไรกัน แล้วก็ไปไปด่ากันไปว่า กันในนั้นเอง มันทำในเรื่องที่มันทำให้ตัวเองทุกข์ให้เครียดไปเปล่าๆเรื่องที่ทำให้ตัวเองสงบมีความสุขกับไม่ทำกันคำถามจากคุณอรุณรัตน์ เวลานั่งสมาธิทำอย่างไร ให้ทนกับเวทนาได้นานๆ เพราะพอนั่งไปสักยี่สิบนาที เวทนาเกิด นั่งไม่ถึงชั่วโมงสักทีค่ะ ให้บริกรรมต่อไปสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บนะ สวดให้เร็วขึ้น บริกรรมให้เร็วขึ้นให้เกาะติดอยู่กับคำบริกรรม อย่าส่งให้จิตไปคิดถึงความเจ็บ แล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้ พอสักพักหนึ่งถ้าบริกรรมได้สักพักหนึ่งความเจ็บจะรู้สึกเบาหายไป แล้วก็จะนั่งต่อไปได้คำถามจากคุณกุ้งกาบเรียนสอบถามเรื่องกรรมอดีต เราเคยรักขโมย แต่พอปัจจุบันเราไม่ทำแล้ว อยากทราบว่าผลของอดีตมันจะส่งผลให้เราเป็นอย่างไรบ้าง ก็เราก็ต้องถ้าทำอะไรมาขโมยของเขาต่อไปก็คงจะมีคนมาขโมยของเราบ้างนะมันก็ใช้กรรมกันไปคำถามจากคุณปฏิพัฒน์ศีลห้าไปนิพพานได้ไหมครับอ๋อไม่ได้หรอกศีลห้าอย่างเดียวไปไม่ได้ศีลห้าเพียงแต่ป้องกันไม่ให้เราไปอบายเท่านั้นเอง ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ก็ปิดประตูบายได้คำถามจากคุณสมบูรณ์ ขอพระอาจารย์เมตตาสอนวิธีนั่งสมาธิด้วยค่ะก็พุโทโธพุโทโธไปนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไร ไม่ต้องดูลมนั่งบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป หรือถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุโทโธดูลมไปอย่างเดียว ให้อย่าให้ไปคิดอะไร ปัญหาก็คืออย่าคิด ถ้าคิดแล้วนั่งไปก็จะไม่สงบคำถามจากคุณออนอุมา อยากถามพระอาจารย์ว่าเพื่อนชอบดูหนัง และกีดดารามาก เขาบอกเขาแยกจิตได้ เวลาทำบุญ จิตเขาก็อยู่กับการทำบุญอย่างนี้เขาทำได้จริงไหมคะอ๋อเรื่องการทำบุญมันไม่ได้เกี่ยวกับการเรื่องไปไปดูไปฟังอะไรถ้าจะ จะไม่ดูไม่ฟังต้องถือศีลแปดได้แต่เรื่องทำบุญนี่ไม่เกี่ยวกัน เรื่องทำบุญก็เรื่องทำบุญ เรื่องไปดูคอนเสิร์ตไปกีดกับคนนั้น คนนี้ก็เป็นเรื่องคนละเรื่องกัน ไม่ไม่ได้มาหักห้ามกัน ไม่ได้มายับยั้งกัน ถ้าจะยับยั้งได้ก็ต้องถือศีลแปดถ้าถือศีลแปดก็ไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้ไปร้องกีดการ์ดไปเต้นแรงเต้นกาไม่ได้ ต้องสำรวมต้องสงบต้องนิ่งเนี่ย คำถามจากคุณแอ การสวดมนต์เป็นบุญกุศลประเภทศีลหรือประเภทภาวนาครับ เป็นเพศภาวนาเพื่อการฝึกสติเจริญสติ ไม่ให้ใจคิดปรุงแต่งคำถามจากคุณตามรอยพระป่าในการยุตินิกายเป็นธรรมยุตต้องเตรียมอะไรบ้างครับ ในการยัติ ยัตติก็คือเปลี่ยนสมมติเราบวชในมหานิกายประเทศไทยนี่มีสงฆ์อยู่สองนิกาย มหานิกายกับธรรมยุทธนิกาย ถ้าเราเป็นมหานิกายเราอยากจะไปเป็นธรรมยุทธแล้วก็ไป ก็ไปบวชใหม่นั่นแหละพูดง่ายๆเขาเรียกว่ายัตติ แต่ความจริงก็คือไม่ได้ศึก ก็คือศึกแล้วก็บวชเลยไม่คำถามจากคุณเกษรินการสวดมนต์ทุกวัน ได้บุญแบบไหนคะก็ได้สติไงได้สติได้ความนุ่มเย็น ใจเย็นใจสบาย ใจไม่เครียดไม่ฟุ้งคำถามจากคุณสราวุธ สมาธิแบบไม่ต้องนั่งสมาธิมีไหมครับ ก็เนี่ยก็เดินจงกรมไปพุโทโธพุโทโธไป แต่ถ้าจะเป็นสมาธิต้องนั่งถ้าไม่นั่งมันก็จะไม่ได้สมาธิจะได้สติเป็นส่วนใหญ่ การจะให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิร่างกายต้องนิ่งก่อน ถ้าร่างกายไม่นิ่งจิตมันยังทำงานอยู่ จิตมันต้องคอยสั่งให้ร่างกายทำอะไรอยู่ มันก็นิ่งไม่ได้ เหมือนกับนอนหลับ เวลาจะนอนหลับนี่เดินหลับได้ไหมเวลานอนหลับก็ต้องนอนใช่ไหมถึงจะหลับอ่าเวลาจะนั่งสมาธิก็ต้องนั่ง ถึงจะได้สมาธิคำถามจากคุณอุทัย ตอนนี้จะเห็นความคิดหยุดไม่ได้ ดูตามก็ขาดเป็นระยะ แต่จิตอยู่เฉยไม่ดิ้นรนเป็นแบบนี้สามปีแล้วค่ะ ตั้งแต่ไปกราบพระอาจารย์ครั้งสุดท้ายสามปีที่แล้วดูตามแบบนี้ไปเรื่อยๆ ต่อไปหรือคะไม่ต้องหยุดมันไงใช้พุทโธอย่าปล่อยให้มันคิดนะมันคิดมันก็อีกสิบปี อีกสามสิบปีมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็จะไม่มีการเจริญก้าวหน้าจิตจะไม่จะไม่เข้าสู่สมาธิได้จะไม่สงบได้ ีัยต้องหยุดมันต้องพุโทโธพุโทโธ อย่าให้มันคิดแล้วมันก็จะเป็นสมาธิมันก็จะสงบจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้คำถามจากคุณโมเม หนูมีแม่บ้านทำงาน หนูสงสัยเขามานานมาก ๆแล้ว ที่ผ่านมาของหายเป็นชิ้นเล็ก ๆ แต่นานเข้าของมีค่าหลายบาทแต่หนูยังจับไม่ได้ ที่ผ่านมาหนูทำหนูไม่ทำอะไรเลย ส่วนลึกๆ ในใจ หนูอยากไว้ใจเขา หนูไม่รู้ต้องทำอย่างไร ถ้าเขาเอาของไปจริง ๆ หนูควรให้อภัยเขาและร้อให้เขาได้รับในสิ่งที่เขาทำหรอคะ โดยที่หนูคิดว่าอโหสีอโหสิ นั่นคือสิ่งที่หนูจะต้องคิดแบบนี้หรือเปล่าคะ มันก็ต้องคิดทั้งสองอย่าง ของที่เขาเอาไปแล้วก็โหสิ ของที่ยังไม่เอาไปก็ควรจะหาวิธีรักษาป้องกันอย่าให้เขาเอาไป ราะว่าเราก็ยังต้องใช้ของที่เรามีอยู่ ถ้าเขาเอาไปเรื่อยๆ เดี๋ยว เราก็ไม่มีอะไรใช้ ยังของที่เรามีอยู่ก็ยังไม่เอาไปก็ต้องหาวิธีรักษาไว้ ก็มีสองวิธี ถ้าคิดว่าเขาเป็นเอาคนเอาไปก็ให้เขาออกจากงานไป ถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องหาลิ้นชักหาอะไรใส่ ใส่กุญแจเก็บไว้ ส่วนของที่เรา ให้เขาได้ก็เขาอยากจะเอาไปก็เอาไปแต่ถ้าเขาเอาไปแล้ว เราก็อย่าไปโกรธไปเกลียดเขา อย่าไปโมโหคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปหมดแล้วเลยถ้าก็เอาไปแล้วก็อย่าไปเสียสองต่อเข้าใจไหมเสียของแล้วอย่าไปเสียใจแต่ถ้าเขายังไม่เอาไปก็หาวิธี ้องรักษาไว้ ถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนเอาไปก็ให้ให้เขาออกไป ถ้าเรายังถ้าเราต้องการรักษาของเราเราก็ต้องเราก็ต้องให้เขาไป แต่ถ้าเราเรายังอยากเขาอยู่ เราก็ต้องทำใจว่าถ้าเขาจะเอาไปก็คิดว่าเป็นการทำบุญใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกันเรื่องเงินเดือนเราให้เขาไม่พอ เขาก็เลยต้องมาเอาเงินเดือนเพิ่มด้วยการเอาของไปขาย ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้สบายใจ เสียเสียงเด้งเดียวอย่าไปเสียสองเด้งของภายนอกงานก็ต้องเสียอยู่แล้ว ข้าวของเงินทองนี้ มีมากมีน้อย เดี๋ยวตายไปก็ เราก็เอาไปไม่ได้ ก็เป็นของคนอื่นไปอยู่ดีงั้นเราไม่ควรไปเสียใจกับของที่เราจะต้องเสียอยู่แล้วรักษาใจด้วยการไม่ไปโกรธแค้นโกรธเคืองรักใจด้วยรักษาใจด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นของเรา มันไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งมันกับเราก็ต้องจากกันไป แล้วเราก็จะสบายใจ มีไหมเข้ามาคำถามจากคุณออมเวลาจิตเบากายเบาแล้วต้องทำอย่างไรต่อคะก็รักษามันให้มันเบาให้มันสบายไปเรื่อยๆหมดแล้วอ่า มีไหมมีมีการปฏิบัติอย่างนั่งสมาธิแล้วมันก็เบาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราควรจะเอาปัญญาเข้ามาพิจารณาบางอย่างไหมคะยางยางยางตอนต้นอย่าให้มันเบาไปพิจารณาแล้วมันก็ไม่เบาเลยเดี๋ยวมันก็หายให้มันเบาไปจนกว่ามันจะไม่เบามันจนกว่ามันจะออกมาคิดนะถึงจะใช้ปัญญาให้คิดไปในทางให้มันเบาต่อ การคิดนี้ถ้าเราคิดเป็นมันก็จะทำให้ใจเบาได้เช่นคิดปล่อยวาง ถ้าไปคิดยึดติดมันก็จะทำให้เราหนัก พอเราคิดปล่อยวางอ่ะไม่ใช่ของเรา เดี๋ยวเขาก็ไปละอย่างเข้าของเงินทองที่คนที่เขาเล่ามาเมื่อกี้ตอนนั้นต้องใช้ปัญญาแล้ว ตอนที่ใจมันจะเริ่มหนักแล้วก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าปล่อยวางแล้วมันจะเบา